вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у пасля выхаду мінулай перадачы мне затэлефанаваў стары прыяцель і выказаў рашучую нязгоду. У той перадачы мы з гісторыкам геннадзем сагановичам гаварылі пра міты мінуўшчыны, з якіх геннадзь вылучыў Грунвальд. Маўляў, прыгожая легенда цалкам мае права на існаванне, але не ў навуковых працах беларускай гістарыяграфіі, бо інакш навука, як апошняе прыстанішча праўды фактаў, перастае існаваць. І тады на ўсіх узроўнях запануюць міты, якія ў вокладцы навуковай працы нешто іншае як хлусня. А гэта ў сваю чаргу вядзе да нацыянальнай фрустрацыі, бо грамадства рана ці позна адчуе, што яго падманулі або што яно падманвала сябе само стары прыяцель сказаў мне што наша задача цяпер усімі сіламі ствараць міты а не разбураць іх я заўважыў што цалкам з ім згодны адно што трэба развесці жанры бо калі міт ствараецца ў навуковай працы прафесійнага гісторыка гэта тое самае калі б мы ўзяліся перапісваць архіўныя дакументы здаецца ўрэшце мы паразумеліся аднак сама думка якую выказаў саганович патрабуе дадатковага развіцця у атмасферныя з'явы апісваюць і паэзія і метэаралогія. Але іх апісанні розныя. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, піша паэт. Але уявіце, каб у прагнозе надвор'я нам сказалі, што заўтра па ўсёй Беларусі выпадуць дыяменты. Няйначай людзі б нарыхтоўвалі мяхі, але не нарыхтоўваюць, бо адчуваюць розніцу паміж вобразамі ды метафарамі і фактамі даследавання. Да абсалютна тая самая розніца паміж гістарыяграфіяй і тымі гістарычнымі вобразамі, што пасяляюць у нашых сэрцах пачуццё нацыянальнае і чалавечае годнасці. Скажам, Геннадь Саганович можа з поўным суперажываннем глядзець п'есу пра слаўную перамогу беларусаў на чале з вялікім князем вітаўтам пад грунвальдам, а пасля за сваім працоўным варштатам групаваць у навуковы артыкул факты бясчынстваў вітаўтавага войска на прускай зямлі. І тут не будзе крывадушнасці. Як не будзе яе ў географа даследніка беларускіх рэк, які за сямейным сталом запявае песню, ты родненькі дунай калышыма іх дзяцей. Пры гэтым ніхто не дакарыць яго скажэннем фактаў, маўляў, чаму гэта дунай родненькі, калі ён у нас не цячэ. Інакш кажучы, ёсць метафары з вобразамі і ёсць факты ёсць праўдападабенства як асноўны прынцып мастацкай творчасці і праўда фактаў як асноўны прынцып навукі. Яны не перасякаюцца гэтаксама як дыаменты росы не перасякаюцца з ападкамі ў выглядзе снега. І калі іх усё ж такі перасякаць, атрымаецца ў выніку ані праўдападабенства, ані праўда, а хлусня і крывадушнасць, якую мы з прыкрасцю адчуем як у мастацкай творчасці, так і ў навуцы. Такая дыфузія жанраў ахвотна выкарыстоўваецца ўсялякімі карыслівымі ідэалогіямі і стварае глебу для прафанацыі навукі, папулізму ў палітыцы ці, скажам, несправядлівасці ў судзе. Радыё Свабода, вострая брама каб пазбегнуць чарговага расчаравання грамадства не мусіць самападманвацца змешваць праўду і вымысел фізіку з метафізікай а рэальныя паразы выдаваць за маральныя перамогі у Цяпер радыё Свабода задае пытанне пра мінулую вайну. Напярэдадні 60-х угодкаў перамогі у людзей просяць адказаць, якія тэмы ў звязку з вайной яны лічаць недастаткова асветленымі. У мяне ёсць свой адказ на гэтае пытанне, які непасрэдна тычыцца няпраўды метафары і няпраўды фактаў. Гаворачы пра вялікую перамогу і рыхтуючыся адзначыць яе юбілей з усёй бравурнасцю парадаў і маршаў, мы чамусьці дагэтуль не ведаем, колькасці ахвяраў. То кожны чацверты, то кожны трэці, то вось ужо і кожны другі. Зразумела, гэта метафара, паэзія, але дзе ж гістарычная навука? Ці ёсць такая статыстыка, колькі нас загінула. Ці падлічыць гэта немагчыма. Напэўна ж магчыма, бо ўсё насельніцтва як перад вайною, так і пасля яе рэгістравалася адняць памерлых сваёй смерцю, дадаць тых, хто нарадзіўся і, прынамсі з дакладнасцю да тысячы, будзем мець вынік больш блізкі да фактаў, чым калі мы ў метафарах варочаем мільёнамі. Музыка за мінулыя 60 гадоў можна было на дакументах некалькі разоў прааналізаваць лёс кожнага беларускага чалавека ў тую вайну. Калі хочаце і сэнс і веліч самой гэтай лічбы 60, акурат у гэтым, у дакладнасці нашага ведання сваіх ахвяраў. Але нічога гэтага няма. Наадварот, мы за гэтыя 60 гадоў скаціліся яшчэ ніжэй у сваім няведанні, ад кожнага чацвертага пры машэраве да цяпер ужо вуснамі лукашэнкі кожнага другога. Я так, між іншым запытаўся ў гісторыка, які спецыялізуецца на мінулай вайне. Кажа, дакладная лічба невядомая, але вядома прынамсі, што яна меншая, чым падаюць усе гэтыя метафары. Такім чынам няма гістарыяграфіі, але няма і той метафары, якая б поўніла нас гонарам за нашых продкаў і нас саміх. Метафора тут напрошваецца іншая. Уявіце сабе даўно закінутыя і зарослыя лесам могілкі, на якія мы проста не ходзім, ні на радуніцу, ні на дзяды. Вось беларуская метафора вялікай перамогі, а зусім не парад пабеды на краснай плошчы ў Маскве, які мы будзем сёлета падглядаць праз тэлевізар. допустим, мае рацыю, успомнены мною гісторык другой сусветнай войны і насамрэч загінуў кожны сёмы насельнік Беларусі. Калі скажам не ўлічваць тых, каго прывозілі сюды на смерць з іншых краінаў і тых, у каго жыццё забралі не немцы, а савецкія карныя органы. Прыйдзе такі час, калі нарэшце акадэмічны інстытут гісторыі атрымае дзяржаўную замову, возьмецца за архіўныя дакументы і падлічыць кожны сёмы. Што тады нам рабіць з нашымі ўяўленнямі і стэрэатыпамі, калі на іх месцы застанецца прыкрая пустата. Бо гаворка не пра статыстыку, кожны каторы загінуў, а пра сімволіку, якая накладае адбітак на ўсё нашае жыццё. І зноў атрымаецца фрустрацыя. І зноў мы скажам, што А што ж мы маглі ведаць пра сваю краіну і пра саміх сябе, калі ад нас не залежала нічога і наш голас нічога не важыў. Праўда, няпростая рэч. Прычым яна адна, а варыянтаў хлусні пра тое самае можа быць процьма. Каб усталяваць гэтую адну адзіную праўду ў грамадстве, трэба прайсці пакутлівы і доўгі шлях часам усё робіцца хутка. Да прыкладу пасля нядаўніх украінскіх падзеяў паміж людзьмі на нейкі час запанавала сапраўдная эўфарыя справядлівасці, калі кожны адчуў вагу свайго голасу. У такой атмасферы праўда на нейкі час перамагла хлусню, але так не можа цягнуцца доўга і паступова грамадства зноў пагружаецца ў руціну бюракратычнага абсурду тады адзінае, што можа падоўжыць панаванне праўды ці хоць бы яе прысутнасць. Гэта самоўладкаванне грамадства, прапісанае ў заканадаўстве. Менавіта такія заканадаўчыя змены становяцца самым галоўным здабыткам аранжавага усенароднага ўздыму. Радыё Свабода вострая брама каб пазбегнуць чарговага расчаравання грамадства не мусіць самападманвацца змешваць праўду і вымысел фізіку з метафізікай а рэальныя паразы выдаваць за маральныя перамогі Але і тут не ўсё так проста. Да прыкладу літва, якая свой уздым перажыла 15 гадоў таму, дагэтуль змагаецца з савецкай спадчынай хлусні. Гаворка пра датычнасць сённяшніх фігурантаў палітыкі да колішняга КГБ. Міжпартыйная барацьба ахвотна выкарыстоўвае біяграфію супернікаў, якія некалі нешта падпісалі ў паперах куратара ад дзяржбяспекі. Нядаўна гэтая барацьба прывяла да прыняцця новага закону пра архівы распавядае Тцяна поклад. Новая рэдакцыя закону аб дакументах і архівах у літве пачала дзейнічаць з першага студзеня сёлета. Ініцыявалі закон чыноўнікі з архіўнага дэпартаменту, а гісторыкі, якія ўжо сутыкнуліся з дзейнасцю закону, рашуча выступілі супраць. Сустрэча двух бакоў адбылася ў мінулую пятніцу ў інстытуце гісторыі і прайшла ў зацятых дыскусіях. У чым тут праблема? Новы закон абмежаваў доступ гісторыкаў не толькі да спецхранаў і архіваў савецкага КГБ, але і да ўсіх наогул архіўных дакументаў, якім не споўнілася 70 гадоў. Закрываецца доступ да дакументаў, якія ўтрымліваюць інфармацыю пра прыватнае жыццё асобаў, асабістыя звесткі, калі не мінула 50 гадоў з моманту смерці асобы. Калі дата смерці невядомая, доступ магчымы толькі праз 100 гадоў ад даты стварэння дакумента. Абураныя гісторыкі заўважылі, што пад гэты крытэр падпадаюць 90% ўсіх архіўных дакументаў мінулага стагоддзя. Праўда, доступ усё ж атрымаць можна, але пасля запаўнення ўсялякіх анкет і атрымання дазволу з адмысловай дзяржаўнай інспекцыі абароны асабістых звестак. На што даследніку адводзяцца два месяцы. Пры гэтым, як патлумачылі архіўныя чыноўнікі, паводле новага закону публікаваць гэтыя звесткі ўсё адно нельга. На практыцы высветлілася, што новая рэдакцыя закону перакрывае ўсе даследаванні, напрыклад, геноциду габрэйскага насельніцтва ў часы мінулай вайны. Бо як інакш давесці, што чалавек быў забіты пры масавым знішчэнні габрэю ў панарскіх гарах. Хіба што звярнуцца ў гестапа, сумна жартуюць гісторыкі. У падобнай сітуацыі апынаюцца і тыя, хто даследуе беларускую гісторыю 20 стагоддзя. Дакументы віленскай беларускай гімназіі, што захоўвае дзяржаўны цэнтральны архіў літвы, сталі недаступнымі, бо там утрымліваюцца асабістыя звесткі гімназістаў і выкладчыкаў. Тут варта дадаць, што віленскія архівы поўныя некранутых матэрыялаў з беларускай гісторыі, як старажытнай, так і найноўшай. Гэта тлумачыцца тым, што вільня ад часоў ранняга сярэднявечча і да мінулага стагоддзя была фактычнай сталіцай беларускіх земляў. Менск стаў сталіцай толькі ў 1918, ды і тое сталіцаю заходняй Беларусі яшчэ 20 гадоў была вільня. Вось чаму ўсе архіўныя матэрыялы канцэнтраваліся тут. За савецкім часам навукоўцы з Беларусі былі частымі наведнікамі віленскіх бібліятэк, на матэрыялах якіх пісаліся цэлыя даследаванні. Усё перапынілася з усталяваннем новай мяжы, за якой вільня апынулася 15 гадоў таму. Але ад гэтага колькасць беларускіх матэрыялаў у віленскіх архівах, зразумела, не зменшылася калі да іх дойдуць рукі беларускіх гісторыкаў гэтае пытанне вісіць у паветры тым часам літва жыве сваімі інтарэсамі і сваім палітычным жыццём у якім архівы сталі сур'ёзным аргументам дыскрэдытацыі суперніка чыноўнікі архіўнага дэпартаменту кажуць што хацелі забяспечыць ахову прыватнай інфармацыі таму кансультаваліся найперш з інспекцыі обороны асабістых звестак а не з гісторыкамі маўляў заходзілі яны з падобныя практыкі ў краінах еўразавязу На гэта літоўскія гісторыкі, якія ўжо нямала папрацавалі ў еўрапейскіх архівах, адказваюць, што там вельмі ясна адрозніваюцца дзве групы дакументаў, асаблівыя і звычайныя, а літоўскі архіўны дэпартамент усё згроб у адну кучу. На такую заўвагу чыноўнікі толькі развялі рукамі. Яны сапраўды не ўлічвалі розніцы паміж медычнымі ды банкаўскімі даведкамі сучасных спажыўцоў і тымі матэрыяламі, на падставе якіх складаюцца энцыкляпедыі. Атмасфера сустрэчы ў інстытуце гісторыі напальвалася. Гісторыкі, якія вялі свой абураны рэй, казалі пра сталінізм новага закону, які ператварае літву ў аўтартарную дзяржаву, пра дэградацыю архіваў. Аднак звялося ўсё да тэмы, з якой і нарадзіўся новы закон. Што рабіць з архівамі, якія сведчаць пра супрацоўніцтва чалавека з рэпрэсіўным савецкім КГБ як не засакрэчваючы гэтых дакументаў спыніць спакуляцыі палітыкаў журналістаў вакол гэтых фактаў. Натуральна, прызнаць гэты факт станоўчым не выпадае. З іншага боку, ці можа гутарка з операм і падпісаная папера пра неразгалошанне разглядацца як злачынства. А гэта ўжо праблема, якой Беларусь не ведала праблема звязаная з люстрацыяй. Вось чалавек апынаецца на высокай дзяржаўнай пасадзе, а ў газеце раптам выходзіць артыкул пра тое, што гэты чалавек калісьці супрацоўнічаў з КГБ. Што рабіць? Судзіць за тое, што ён пасля бяседы з гэбістам падпісаў пратакол гэтай самай бяседы, быццам бы няма за што, але так ці інакш чалавек заўважаны ў сувязях з рэпрэсіўнай структурай савецкага акупацыйнага рэжыму з іншага боку чалавек надзвычай карысны для дзяржавы і калі сёння капаць пад усіх кіраўнікоў літва рызыкуе застацца без дасведчаных спецыялістаў у якасці пераходнага перыяду або адаптацыі або прышчэпкі ад халеры абраны вось такі штодзённы скандальны шумок у сродках масавай інфармацыі без асаблівых наступстваў для дзяржаўнага апарату быццам усе згадзіліся гэта ўсё перацярпець але новы закон пра архівы ў гэтым кантэксце яўны перабор. Дырэктар цэнтральнага архіву літвы Далюс Жыжас кажа, што архіў не для таго, каб схаваць дакументы, а для таго, каб як мага болей гісторыкаў маглі прачытаць дакументы і паведаміць пра іх шырокай грамадскасці. Таму яго на архіў будзе імкнуцца выдаваць усе запатрабаваныя даследчыкамі дакументы і не рабіць ім перашкодаў. Пакуль на мяне не пададуць у суд, дадае ён з горкай усмешкай. Спадар Жижа скажа, што для яго установы прыярытэтам і надалей будзе супрацоўніцтва з гісторыкамі, дапамогай спрыяння ім. Беларускія гісторыкі таксама ласкава запрашаюцца. Але насамрэч для замежных гісторыкаў праблемы з доступам да дакументаў будуць цяпер яшчэ большыя, чым для літоўцаў. Бо і ім давядзецца пісаць у дзяржаўную інспекцыю абароны асабістых звестак. Для громадянів Еврозв'язу ще плануються нікі палюхкі у бюрократичні процедури. А ось історикам з Білорусі доведеться порупитися загадя. А це значить, як наймінні за два місяці наперед. Скончилася зустріча у Інституті історії Літви надією. Незабаві нова редакція закону об архівах буде обскаржена у Конституційному суді. Історики переконані, що коли яны розтлумачать усі абсурдні артикули закону, він буде змінений. хочацца верыць у аптымістычны фінал расповеду Тцяны поклад, не толькі таму, што ў сваім грамадскім развіцці літва апярэджвае Беларусь і нам некалі давядзецца сутыкнуцца з тымі самымі праблемамі дэмакратычнага станаўлення галоснасці і маральнай палітыкі, а яшчэ і таму, што новы літоўскі закон, які сур'ёзна абмяжоўвае доступ да архіваў гісторыкаў прафесіяналаў, усім астатнім такі доступ перакрывае напроч калі вы скажам гісторык але няўгодны цяперашнім уладам у беларусі і таму не маеце адпаведных пацверджанняў свайго статусу ці нават тэмы даследавання шанцаў знаёміцца з беларускімі матэрыяламі два стагоддзя у літве у вас няма тое самае тычыцца ўсіх увогуле хто не мае статусу гісторыка прафесіянала Скажам, калі мой знаёмы краязнавец летась не вылазіў з архіваў, захоплены таямніцамі лёсу Наталля Арсеннівай, дык сёлета ён мусіць развітацца са сваім захапленнем. Радыё Свабода, вострая брама каб пазбегнуць чарговага расчаравання грамадства не мусіць самападманвацца змешваць праўду і вымысел фізіку з метафізікай а рэальныя паразы выдаваць за маральныя перамогі бадай ніхто не стане спрачацца што ў сённяшнім беларускім жыцці няпраўды нібы з рога ўсяго многа дастаткова паслухаць каментатараў бт у А калі да адкрытая хлусні зверху данізу дадаць яшчэ аграмадны пласт замоўчвання фактаў і матывацыяў кожнага дзяржаўнага рашэння, дык для простае праўды месца не застанецца зусім. Хлусня, ад бытавой да самай высокасаноўнай стала такой самай незаўважнай, як паветра, якім мы дыхаем каб радыкальна змяніць такую сітуацыю патрэбна жаданне ўсяго грамадства гэта значыць усеагульны ўздым але з чаго б ён узяўся апозіцыя кажа што незадаволенасць сваім жыццём у народзе нарастае прынамсі яна рана ці позна нарасце Пры гэтым людзі ў Беларусі, як вынікае з статыстыкі і з многіх прыватных размоваў, у прынцыпе сваім жыццём задаволеныя і ніякіх радыкальных пераменаў не жадаюць. а рэч у тым, што жыць у няпраўдзе утульна. Як заўважыў у адной з нашых ранейшых перадач філёзаф Валянціна Кудовіч, жыццё ў няпраўдзе гэта ўсяго толькі здольнасць людзей прыстасоўвацца, а гэта значыць выжываць. Такія грамадскія ўздымы, як украінская рэвалюцыя бываюць скрайне рэдка і хутчэй супярэчаць жаданню большасці, чым ініцыяваныя ёю. Што да беларусаў, дык іх у масе народу не толькі не дастала такое жыццё, але у адрозненне ад украінцаў яны не маюць альтэрнатыўных крыніцаў інфармацыі, каб усвядомлена захацець жыць по-іншаму і паверыць, што такія радыкальныя перамены магчымыя без вайны і крыві. подводзячы рысу сённяшняй тэме трэба сказаць што мы і знаходзімся ў тым стане грамадскага самапачування які геннадзь сагановіч назваў фрустрацыяй Людзі адчулі сябе падманутымі і звыкліся з гэтым адчуваннем. Нешта змяніць у такой сітуацыі сам геннадзь спрабуе на сваім узроўні ў сферы гістарычныя навукі, у якой мусіць быць прынцыпам праўда фактаў. Але тое самае можна сказаць і пра палітыку ці паліталёгію, якая не павінна самасуцяшацца ілюзіямі усенароднай незадаволенасці, тым самым сеючы новае расчараванне калі казаць па праўдзе дык у сучаснай беларусі ўсенародны ўздым які сам па сабе ёсць аднамомантавым выхадам грамадства з хлусні і фрустрацыі можа адбыцца якраз ад задаволенасці уласным жыццём ад росту запатрабаванняў ад жадання большага але гэта тэма ўжо іншая гаворкі у